Eguno lagunak, zuokin otxartagako izadi irratia. Gaur, aztelena da. Ekainak, amabost, eta gaur ni, olga, ikasketa burua, zuen gaurko izataria izango naiz. Gure irratia denbora luzean itzita egon da, dakizuen ez koronavirus dela eta eskolan ez daude umerik. Ez haudete lagunok, eta irakasleok faltan hartzen zaituztegu baina badakigu laona handia egin duzuela konfinamenduan eta lehenengo eta be zoriondu nahi zaituztegu baizuek baizuen familiak zorionak egin duzuen lanagaitik Egun berezia da, gaur gure kulturazteari hasiera emateko eta ez e, hasiera emango diogu eta egun eta aste honet zehar zer egingo dugun aurkezteko gure eskolako zuzendaria dago. Iñego. Kaixo lagunok, ongi etorri irratsaio honetara. Eta berarekin gure maritzu maitagarria dago. Kaixo gozo lagunok. Beraz, az gaitezen. zen! Aurten aukeratutako gaia kirola izan zen, eta urtero bezala kulturasteko lehenengo egunean inauterietan gai horri buruz egin genituen mozorroen aurkezpena egingo dugu. Horretarako, gure ikasleen etxean garbitu, grabatuta audioak entzungo ditugu. Bai, bai, eta lehenengoa, aetz, bi urteko ikaslea izango da. Bi urtekoak? Bi urtekoak? Gu bi urtekoak? Sobrekekoak. Futbol amerikanos. Futbol amerikanos. Motorratu gehiago. Motorratu inez. Eguno ia izan nahi. Igusteko gelan. Joke mozoratu ginen. Eta saldia Motiolekin. Egin. Genuen. oso, izone naiz, laurteko gelakoa naiz, eta utxalari mozarratu ginen. Noi, da. E, plaka laburrekin, kamiseta zuriarekin, eta alborno bat. Eta eskularuak egingu ginen klasean eta zinturoia ederra geratu Kau amaitu genuen. Egun hon arazi nahi, urtekoan surflariz mozorratu gara surfegiteko Surfo behar da. Gelaan kartoia mostu, temperas margotu eta apaindu ditugu. Baino jantzia edo neoprenoa jantzi eta bagau deprez surfeak iteko. gaizo, ni nenengo maiako lur arronto naiz. Aurtenko inauteri etan aukera tutako gaiga kirola izan da. Gu rubilariz mosorratu ginen mosorroa prestatu etxea. Oso erreza izan zen. Etxetik praka labur eta niki meltsa eraman genituen. Gelan luma bat josi genio. Niki ari bako itxak zenbaki bat aukeratu, Eta atxeko, atxeko aldean itxatxi genia. Eta tatxan, zelanda berriko ekipajea eginda. Jai egun nera ko bertako jaka dantxa ikasi ge genuen. Kaixo, aurten inoterietarako aukeratutako baiari dago kionez, esan behar dugu oso gai polita izateaz gain bai, umientzat zein elduentzat oso garrantzitsua ere, iruritzen zaigula. Izan ere, osasuntxu egoteko burua eta gorputza zaindu behar dugu. Eta kirolak aspektu bietan egingo digu mesede. Bigarren mailako saskibailoi jokalari mozorratu ginen. Os mozorro erreza polita eta erosoa iruditu zitzaigun eta kirol bezala gainera jolasteko oso dibertigarria talde lana eskatzen duelako. Belan, betoa egin genuen horretarako auke, eta txekaldea egiteko kartulinak erabili genituen. Eta gero alde biak zelo berdez egindako tiranteen bidez elkartu genituen. Etxetik kirol zapatillak, prakak, beltzak, laburrak eta kamiseta zuria edo beltza eraman genuen. Esan bezala polita erreza eta eroso. Egunon, idugaran maiako ikasiak gara. Azertu gogoratu zertaz mozorotu ginen, eskietza ilez bai. Horretadako gudazuen laguntza dekin kartuzko eskiak egin gendituen. Nero, eskolan, irakasleen laguntzaz, betaurrekoak eta petuak egin genituen. Kale bero egiten zuenez, elurra urtu egin zitzaigun, baina primeran pasatu genuen zurek baita ez da? Aizo, laugarren mailako ikasleak eskolako indartsuenak izan ginen, arri jasotzailez mozorratuta. Etxean peto goma eba egin genuen. Gelan arri pizutsuak margotu eta apainun genituen. Horrez gain, dantza oso divertigarria izan ze eta primeran egin genuen. O segun polita izan ze. Kaizo guztiei, bosgarren mailako jan meza ikaslea naiz. Gaur nola egin genituen inauterietako jantziak, mertzoak eta nola pasatu inuen azalduko dut. Lehenik eta behin, mozorrak nola egiten diren azalduko dut. Lehen aldiz, aldizkariak hartu eta tubo txikiek egin genituen. Aiek, aiekin eta gero, zeloarekin itzatziren genituen. Arkoaren gorputza osatzeko. Toni, gure endenenoa, kartoizko bidiana egin zituen bakoitzaren txat. Batorren eta bestea bat atzean, eta kolorez margotu genituen. Horia, gorria, urdina, beltz eta zuria. Egun pale bat lehortzin utzi geni, genituen. Horain bertsoak kontatuko dizkizuet. Honekin, zabi gure bertso maizua lagundu zigun. Bertsoak genituen nean toni bakoitzaren txati primatuz zituen bertsoak eta horrela ikasi genituen. Inoteriak ba, baino bi egun lehenago arkuaren zoka egin genuen. Magoitzak nahi zuen moduan. Artilarekin egin genuen. Inoteriak baino egun bat lehenago bizulo egin genituen dianan. Eta lazo batekin lotu genuen. Hau egin genuen jarri al izateko. Klasean amaitu zen, klasea amaitu zenean, Toni, beltzez jantzeko esan zigun. Ondo pasa genuen, jolazten, jaten, antzatzen, abesten eta bar. Errepikatzea gustatuko ditzaigake. Agur! Kaizo, zeigarren mailako ikaslea gara eta gure hortengo inauterietako mozorrari buruz itzen dizuegu. Dakizuen ez, otzartako artengo, inauterien gaiak kirola izan zen. Inauteri hauetan, zigarren mailakoak, pilotariz mozorrotu eginen. Ezku Euskal Herriko kirol tradizionala da. Herriozan ere, oso famatua da. Ezku pilota, bi kategorietan jolastu alda. Bakarrik edo taldeka, eta normalean, frontoietan jolasten da gu kinoterietan pilotariz jantzita joan ginen. Kamiseta urdina, zuria edo gorria eta praka zuria eramaten genituen. Gero, gerriko gorria edo urdina. Kamiseta dekoratzeko esku pilotako marrazki bat egin genuen, kamizetaren atzean, itxasteko, eta aurreko partean maritzuren argazki bat eramaten genuen. Baita ere, pilotariak izateko eskubilotako pilotak egin genituen, artilearekin, esparatrapoarekin eta kanika batekin. Lehen, kanika artile zinguratu behar genuen. Azkenean, pilota handia izatean, esparatrapoarekin estali eta gure pilota amaituta zegoen. Baina politago geratzeko batzuek, marazki batzuk margoto genetuen eta horrela egin genuen gure eskupilotako pilota. Hau izan da gure ortengo mozorroan aurkezpena. Espero dugu zuen gustoka izatea. Honekin amaitu dugu. Ezkerrik asko eta horren galarte. Thank Oso ondo neskamutiak, nabaritzen da, irratian adituak zaretela, oso informazio interesgarria eman diguzue. Eskerrik asko, aetz, jeiza, isone, garazi, lur, koldo, unai, adara, irene, oian, olaia eta izaro. Eta jarraian, inigok urrengo egunetan ze ekintza bereziak izango ditugun kontatuko digu. Bai lagunok, bihar eta etzi gure gorputzezkuntzako irakaslek prestatutako orientazio jarduera egiteko aukera izango duzue, baina horretarako zuen gurasoen laguntza beharko duzue. Irakaslek horren berri emango dizuete. Animatu eta parte hartu! Ostegunean berriz, guraso elkartekoek proposatutako ameiketako osasungarria eta eskulana egin ahal izango duzue. Gure hanpako parteidei eskerrik asko, lan izugarria egiten duzue. Eta bukatzeko, ostiralean, agur esan beharko diogu ikasturteari. Bai, bai, agur esan behar. Bai ikasturteari baita ere, zeigarren mailako ikaslei ere, baina adi egon, ostiralean, guztiok sorpresatxo bat izango duzue. Eta hemen amaitzen da gure gaurko irratzaioa. Entzule lagunok, ikasturte honetaz gureak egin du. Iraian, bueltan egotea espero dugu. Ondo pasatuko zendutelakoan, musu gozo gozo asko. Agur! Agur! Agur.